ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من أبدع jer braćo poslanik sallallahu alaihi wa nije ostavio sebe osim malo stvari. Dokaz tome je hadis koga bileži imam Buharija od Amra ibn Harisa da je rekao Ma teleke Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda meutihi dirhamen wala dinara ولا عبدا ولا عنة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة قال يا أمر بن الحارث Nije poslanik sallallahu i wa sallam nakon svoje smrti ostavio ništa. Nije ostavio ni smatnika, ni srebrnjaka, niti je ostavio roba, niti je ostavio sluštinju, niti je ostavio bilo šta. Osim, osim jedne bijele mazge koju je jahao i za svoga i zemljišta koga je dao za To Znači, ostavio je i ostavio je svoje oružje, sallallahu alaihi wa sallam, i ostavio je zemlju koju je podijelio kao sedak. Znači, nije ostavio u nasljedstvo, već je podijelio kao sedak. Naravno, ovo su najveće stvari, možda koje su uočili ovi ashabi, naravno, za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, je ostala njegova odjeća, posljednje koje je i slično, i slično tome. U svakom slučaju ovaj hadis ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio jako skromno na dunjaluku i da je za sebe nije ostavio nije ostavio tih materijalnih dunjalučkih dobara osim ono što sam spomenuo. Znači, jedan je razlog to što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio za sebe materiju. Drugi razlog je to što je potvrđeno da su se brojne stvari koje su bile vezane za poslanika Allahove i Husanije izgubile, kroz ratove, kroz fitnete, kroz vrijeme, jer je potpuno normalno da čovjek ili jedna generacija kada ima neku stvar koju čuva da se ona izgubi u kasnijim naraštajima i da se, da se to ne sačuva. Tako se nisu sa brojnim stvarima koje je. Tako se nisu sa brojnim stvarima koje imao poslanik Sallallahu alaihi i alaihi wa Pa na primjer bilježi لمن مقال لمحسن قل ابن عمر كاشف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فكان في يده ثم في يد ابي بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في بئر في بئر أريس نقشه محمد رسول الله Kaže Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alaihi wasallam je imao jedan srebrni prste. Jedan srebrni prste. Koga je nosio? Na svoje ruci. Nakon toga, taj prste, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, taj prste je naslijedio Ebu Bekr. Nakon Ebu Bekra Omar. Nakon Omara Osman radijallahu ta'ala anhu, sve dok mu nije upao jedan bunar medijski koji se zove Biru Eris, budar Erisa, dobio na, naziv po jednom židovu, i mu je u taj budar, I više ga niko nikada nije našao. Znači, nije se stvari od poslanika sallallahu alaihi sallam gubile za vrijeme života Allahovog vjerovjesnika alaihi sallatu sallam. Također, u vrijeme apatijske države izgubljen je ogrtač poslanika sallallahu alaihi sallam i njegov štab koji je nosio, kada je izlazio na Bajram. Obrtah bi taj ogrnuo i nosio bi šta i izlazio bi na Bajram. I taj obrtač i taj šta oni su izgubljeni, znači pod kraj Abasijske države, kada su ušli takav i Bagdad i zapavili muslimansku bašinu i kulturu 1956. godine, kako spomne imam Sujutije i drugi istoričari. Kaže imam Ibn Pjetir, u svome dijelu El Bidaje on Nihaje u šestom tomu na osmoj strani kaže وقد تواتر بن العباس هذه البردة خلفا عن سلف وكان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبحر به الأبصار Kaže Ibn Kathir, Benu Abbas je nasljeđivao ovaj ogrtač poslanika sallallahu alaihi wa sallam kasniji naraštaj od prijašnjih, od prethodnih. Pa bi kaže Hanifa u svakom od tih naraštaja obukao Taj ogrtač poslanika sallallahu alaihi wa sallam i uzeo bi stav u svoju ruku, taj bi ogrtač stavio na svoje ramena i izišao bi na bajnam. Izišao bi da se muslimanima bajnam namaz. Kaže, a izlazeći njegovom putu, kaže, vidjelo bi se, kaže, vidjelo bi se na njemu smirenje. I ta skrušenost, kaže, od koje se srce I koja zadigljuje ljudske oči. Zarivljen znači to, ta slušenost kod kamite zarivljen ljudske oči. I sad joj znači sa tim komentačem na bajan namaz. To je znači do taj abasijske države izgubljen taj komentač i taj štab. Također, spominje autor knjige Hupa Dušan u drugom tomu od 155. do 175. strane da su U vrijeme Fitneta Elmurlenk koji se desio u Šam, u Dimašku, 840 hiljadske godine, da su izgubljene papuće poslanika sallallahu alaihi sallam, koji su mu se pripisivali. Pripisivane su njemu, nije se moglo kategorički tvrditi da su to papuće poslanika sallallahu alaihi sallam, ali bile ili ne bile u svakom slučaju, one su, one su izgubljene papuće poslanika sallallahu alaihi sallam, to je znači, koji se dešava u to Također je od jedan od razloga koji je dodao da se izgube mnoge stvari koje su bile vezane za poslanika sa ovakva i usrme, isto to što je neko od ili tabina koji je naslijedio neku poslaniku sallallahu alaihi sallam stvar, tražio da ga ukopuju sa tom stvari. Kako se radilo o ovom tražu, tražili su da ih zamotaju, u pepine, da im od tog odnača da ti učine pepine, da bi bili ukopavani. I tako su nestajale stvari poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U brojnim, dakle, danas islamskim zemljama muslimanskim, govori se da imaju stvari koje se pripisuju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, znači, njegove, poput njegove posle, odlične i tako dalje. Pa ćete u nekim zemljama da se čuva ta posla u posljednim sanducima. Posebni sanduci u njima se čuva ta posla u i to se vadi jedan put ili dva put godišnje i onda se prave posebne postoje I to se obilježava na novotarski način, a ne može se potvrti sigurno na to da je to nešto što je predalo sa poslanika, sallallahu alaihi sallam, i ako jeste, onda se, onda se čini da se ta poslova i onda se obilježava to na nepropisan, nepropisan način. A ne može se, kažem opet, ne može se kategorički tvrditi, da to bi moralo imati nepobitan dokaz, da je to vezano za poslanika sallallahu alaihi sallam, a odatle nama, je nama takav dokaz. Dakle, draga moja braća, mi se ne možemo ne možemo tražiti ovaj blagoslov koga se kaže da Tabini i generacije nakon njih. Ali nama ostaje Allahu hvala jedna druga vrsta blagodati. I blagoslova a to je najveće imamoštvo, kako kaže Ibn Mahmed. To je sliđenje poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kroz taj najveći, najveći znači imanstvo, dobiva upravo sliđenje sunata poslanika, ali je sallam. Učenje sunata, prenosili tog sunata i njegovim praktikovanjem. To je najveći oblik blagoslova koji se može tražiti od poslanika, sallallahu i sve. Kaže šeho Islam i Botenje u svojim vrtvama u 11. domu na 113. strani. Kaže stanovnike Medine je zadesio veliki blagoslov i veliki time što su u i što su se pokorili. budućem svijetu. A onaj ko je istinski i bude ga slijedio, to će mu blagoslova i bereketa koga strašno uzvišenja Allah I na i na I ne znači bolesti na oba dva Dakle, je bereket i je blagoslov ostaje u sredini poslanika sallallahu alaihi i to je najveći oblik to je najteži oblik tebeluka, odnosno traženja blagoslova od poslanika sallallahu alihi i alihi u zemlju. I na kraju nam, braću, samo preostaje još jedno pitanje. Iako predaje koje govore o koji su brojne, moglo bi se o njima dugo govoriti, a nama je bio cilj samo da spomenemo najispravnije predaje koje su zabriježene u dva sahiha ili jednom od njih. Ovdje nam ostaje još samo jedno bitno pitanje, a to je da li se može analogno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam tražiti teberruk i blagoslov od ashaba, tabijina, učeni, dobri i tako dalje. Ili taj propis slijedi eksplicitno sa Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Allahov vjerovjesnik, alaihi sallatu wa sallam, je odobrio ashabima da čine teberruk od njega, od njegovu kosti, njegovu i tako dalje. Ne samo to, naredio, kao što smo spominjali u jednom od hadisa, naredio je da da roka. Dobri ljudi, da li su to, draga moja braća, ashabi činili sa drugima? Među sobom, sa onima koji su dolazili nakon njih i tako dalje. Odgovor je, nisu. Nema ni jedne jedine predaje koja je ispravna sa ispravnim lancem prenosilaca u kojoj su ashabi činili tebaruk jedne od ljudi. Da su tražili, znači, blagoslov jedni od drugi. To nisu činili najbolji od njih sa onima koji su bili na višim gradima, niti obrnuti. Kole pa i različitini su bili? Preostali deset koji su obradovani sa džernetom učesnici bedra, ubuda i tako dalje, nikada nisu jedni sa drugima činili te baruki i tražili, znači, taj blagoslov. Kaže, imam šalti bi u svome dijelu, kada je islam, u drugom tomu, na osmoj i devetoj stranici. Kaže, لم يقع ذلك من أحد منهم بالنسبة إلى من خلفهم ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو إجماع منهم ala terki ili To nisu, kaže, sami činili jedni sa drugima, niti su činili sa onima koji dolaze nakon njih. A poslanik sallallahu alejhi je nakon svoje smrti nije ostavio bolje od Ebu Bekra, ovaj Osmana i Pa oni to nisu činili jedni sa drugima, što je kaže dokaz da su se oni složili sa shaba, da oni to nisu činili jedni, jedni sa drugima. Ova predaja i religija imama Šaltivija jasno ukazuju da je tegavruk je traženje blagoslova da to vrijedi izričito za poslanika tako na ve strane i da ne vrijedi za druge, za dobre, za dobre, iskrene, pobožne i tako dalje, učene, ne. Vrijedi samo za samo sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kaže na drugom mjestu imam Šatibi u istom djelu da je sihu لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في السيادة على أربع نسوة بدعة Kaže, nemaju pravo oni koji dolaze poslije صلى الله عليه وسلم da se ugledaju na njega i da te čini Neko od njih sa nekim, sa nekim od ljudi. Bilo o kom te vrhu da se radi. Ko mi kaže slijedio tu poslanika sallallahu alaihi sallam, to slijedjenje bi bilo novotarija. Kao što bi bilo njegovo slijedjenje u ženjenju više od četiri žene novotarija. Kada bi čovjek kazao, ja sam vidio poslanika sallallahu alaihi sallam i želim da imam četiri žene. Oprostite, devet, žena. Ili ostali, šest. Kazali bi komu To gdje tvoje novotarija. Novotarija i ružan postupak. Jer to gdje to poslaniku sallallahu alaihi wa sallam će ista stvar tebe prorokom. Jer nije izrečio koga drugog. Osim sallahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A kaže Ibn Rajab al-Hambali u tome djelu na hukmu na 55. strani. Ashabi to nisu činili jedni sa drugima, niti sa onima koji su dolazili nakon njih. Niti su to tabini činili sa ashabima, poznavajući dobro vrline i odlike ashaba. Što ukazuje jasno da se to čini samo sa poslanikom, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jer znači da u tome bio kraj. I je to bilo propisano, mislite li bi vi da, da bi tabini to propustili, da ne kažete dobro kod sahaba, smatraju li generacije koje dolaze nakon tabina da su oni pobožni i bolji i veći mu'mini i bolji poznavati Kur'ana i Sunneta od tabina sigurno nisu. A tabini su ostali. Niko od njih nije ni jedan jedini. Mušari koji imao 90 šehova od sahaba, nikada to nije učinio. Zar bi on propustio tako, takvu blagodat da činite blagu kod Ibn Abasa, koji je poslanik sallallahu alaihi sallam učio dobu, od Enesa koji je govorio, ima moje djece stotine, moje djece i moje unučak ima ih preko stotine, moj metak je veliki. To je doba poslanika sallallahu alaihi sallam, Ti se tako i na i Ibn Maliku. Pa zar bi propustio Muhammed Ibn Sirin, i staviti u bunjani i drugi da zaštite vrhu kod ne znam imate nikako to učiniti sigurno. Da ljudi nisu to činili. Niti vas sami tražili da to ko od njih čini. Znači da su ostavili, da su ostavili tako djelo. Druga stvar, znači, kada bi ovaj postupak bio legitiman i kada bi bio dozvoljen, imali bi bismo pravo da ga zabranimo. Imali bi bismo pravo da ga zabranimo zatvarajući time šeitanog rada. Jer bi ljudi tada počeli i dobili možda digli obične ljude na stepen da se možda i obožavaju. A to je, a, znači to bi se učinilo zbog sredu Četaraja. Sredu Četaraja je jedna jedno fičko pravilo koje znači spriječavanje putnjeva i zatvaranje putnjeva širitom da ljudi čine sami protiv ili dozvoljena djela koja su dozvoljena ako ih vode u širku, kufru, nedesko i tako dalje ubijati, Onda se sprečava, sprečava se tako, tako djelo. I treća stvar, kada bi čovjek činio tebaruk od nekoga od ljudi, ima šeha svoga učenog čovjeka i čini tebaruk, kako može garantovati da je taj šerih pravi mu'min, pravi ljudi? Mi znamo sigurno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravi vjernik. čini se zove koji munafik. Kako on čovjek može od svoga šeha činiti? To tako pa taj šeh munafik. Ličen je. Niko ne zna šta je u srcu drugog. To je samo ono što samo znači Allah te barake od I zbog toga nije dozvoljeno to činiti. Sjećam se jedne prilike jedan je čovjek pričao kako je bio sa jednom iskrivenom sektom, bio jedan od njih. Kaže pa smo puno cijenili, puno veličali veliku pažnju pridavali našem šehu, našem alimu koji se je poučavao. I smatrali smo da je ovo nešto nadnaravno, da je neko nadnaravno biće, nije obični čovjek i tako dalje. Kaže jedna prilike, a ja sam kaže bio dječak u osnovnoj školi. I kaže, pošao sam, kaže, pošao sam, kaže, u školu. I vidio sam, kaže, toga šeha našeg učitelja, kaže, da ode zemljište svoje kuće neposredno stavio je magar pa i one što više. I kada je vidio da magara više ne može vući, da magara više ne može vući, Bog počeo je kaže kad suje i Allaha, i poslanika, i vjeru, i sve kaže što mu dođe na jezik čuje. A kaže, ja sam prolazio tuda. Ovo mi je pričao čovjek lično koji je to čuo. Kaže, pa sam kaže, zašto pored okrede i kaže, slušam šta govori. Kaže, psuje Allaha i psuje poslanika. Zato je magare za klub. Da one teniste koje ne može tenki i i ne fraje dorati. Može li malo neko pusti one? I onda psuje Allaha Đanšanu i poslanika. Pa kaže, okrenuo sam se ručno, kaže do svoga komšije i pozvao ga. Jednom kaže, da više gdje je bio sa mnom dolazio u halke kod toga šeha. Pa je poslanikom, kaže, dođi sa mnom, kaže, da poslušaš, kaže, šta govori šeha. Kaže pa smo stali pod pa obrede, a on kaže uvijek i dalje čini. Allaha, poslanika, djevu i sve drugo. I sve ostale. Kaže pa sam rekao, e kaže to je naš šeit, kaže. Pred kojim učimo znanje, koji nas poziva hlapu, vjeru i tako dalje. to kaže pogledaj istinu. Pa je kaže okrenuo se, kaže ovaj pomak, kaže, i kaže onako drsko pogledao, kaže u mene i rekao, kaže, a otkud ti znaš šta je u njegovom srcu? On je čuje Allaha i čuje poslanika, ti psuje najbolji kurani sunet, ali ti ne znaš kako je njegovo srce. Bogovsko. Srce ovoga magareta taj bolje nego njegovo. Jer da ima srce i da ima u tom srcu ništa, nikada ne bi se bi dozvolio da ružno pomisli, a ne da opcije ili Allaha za šalom i poslanika sa Allaha i sveme ili nešto od djeve. Jer to kufur i jedinstvo Allaha te valjake. Dakle, braćo, te vrnuti je vozanje na činiti isključivo na poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, jer je on jedino bezgrešno biće u pitanjima vjere. On je taj koga uzvišeni Allah te bareke od tala pohvalio u Kur'an i umet islamski je složen da je posljedično Allah od sveme najbolje biće koje je ikada prošlo u hrvatskom kubu. Bolje i od najbližih meleka, od svih ljudi i svih poslanika i učesnika. Obrli smo, inša Allah, te bareke od tala, primjer kraju, ويحكم استدعاء وكل شمول المسلمين صلى الله عليه وسلم لديهم أربعة مسلمين وسنة لكل دون مستعلمة ليس من ذاكي سا ويحكم الله تبارك وتعالى على السلسل ويحكم السيد من تسلم المسلمين صلى الله عليه وسلم لابدهم ودوني koji se bore za sunnet, koji ga prati u svome životu i koji će uzvišenje Allah tebara kod dana usmrti. Sallallahu alaihi wa sallam. ولا إله إلا الله بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني tada i banjalo. Onda su učili zajednički jasni, kada su završili učenje jasnina, onda su onda su znači zajednički pručili neku dobu, dobu koja se nalazi na kraju Kur'ana i na kraju te dove između ostalog stoji da je da mi pokazamo poslanicu sallallahu sveme i svim poslanicu na naše sevate koje su učili od tog učenja Kur'ana ili bilo šta drugo selape. Prvo učenje definira takav naše novotarstvo, nema ništa što ukazuje na to. Novotarija je ovaj pušt, ezan ili kamet za Bajram namaz. Bajram namaz se panja za ljudi znanje ili kameta. A tako bi koji je ustav, ne treba da mu sami, ne treba da mu stavi da panja dva rekata ili komisije. Toga nema. Tahijetul mesele koja samo učani. Kad se dalje panja, nema, god stvarno da neće nije čovjeka, da ne panja dva rekata. Dođe u džaniju i sjedne ko pokuši ježu i ne klanja dva rekiata Allahu Đelešanu, a pa, kada vidiš da mu sadi gdje ne treba pa klanjati gdje nije propisano pa da se klanja, onda izidi i klanja. Kaže Ibn Abbas radi Allahu Đelešanu, ili kada je poslanik sa Allahu Đelešanu i klanjao, Bajram namaz nije klanjao ni prije Bajram ni poslije Bajram više. Nema namaza, to ne klanja. Kada treba klanjati, ne klanja. Kada ne treba klanjati, treba pitati. Sunne i sunne povješno. To je Nakon toga dova koja slijedi isto tako, dova za žrtve Kur'ana, izmišljena stvar, ljudi izmislili, stavili je, opterećavaju ljudima te. Pa ljudi ostavljaju dove koje su suneta, a uzmeju dove koje nisu suneta. I tako je, znači tako se polako, tako blijedi i ovaj, ovaj, izgledi iz prakse sunet. Sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga, da li je dozvoljeno čovjeku da on prouči Kur'an i da popravi te savate poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvo, učine Kur'ana mrtvima nije propisano. Oczekuję, to robię na siłę. Nikt nas mu nie podpouczy, tylko tak. tak że nie podpouczy. I zarówno podpouczy na tych wśród pokaż to uczenie, no i to robię dalej. Korektowane znaczy i też to daje. Znaczy, które kupiłem chwały i zbiegały, że tam wielu co po to sallallahu alaihi wasallam. Jak tylko mi pił popędzi, to sallallahu posłanniku. Morasz popędzać to najbolniej, najstrasznie, to by to mogło być streamer. Tak pojawia streamer. A tak mogła tak. to nie jest streamer. Tak to? i liječnicima i poslanicima i tako dalje, pa sve u svemu ljudima kaže Fatiha za šehida. Allahu Akbar šehid 72. Na sudnjem danu ćemo sa prvom traki, to je sve ubilo. Sve. Bez grijeha dolazi pred Allah za sudnji dan. Ulazi u Koranu, džanet bez polaganja računa, nećemo kako nikad nije prije. Ovaj, neće kako se strahota osjeti. Ulazi u džanet, direktno u džanet. I sad on je čovjek potcrnio od grijeha, od glave do pjede. I onda kaže ja svoju dom, svoju patiju, koju je kaže poklanjam je šehidima, ili poklanjam je poslaniku tako dalje. To su stvari njegovi ljubo smješne, to je onda koga se ljudi trebaju i trebaju se pomoći gdje, a trebaju svoje I to kad se dolazi, onda kada nestane sunet situacije. Kada I se obzirom na lanac prenosilaca, ali sigurno nije ovo značenje god to mjesto popuni bidat. To je kao jedno polje je da ne kao šahovsko polje. Ne tako? Ali, kao paže ispod kranu, pa kada god izgledi što je jednu pa se nešto dođe na to mjesto. To se mora nečim popuniti. Ne može biti prazno, zamrzno, to da nema ništa. Ili će biti sunet, ili će biti bidat. U jednoj kući, ili će biti džini i želitani, ili će biti nevjeti. Ne mogu kako biti je prazno da nema ništa u njoj. Jedno mora biti. Pa ako je pas i slika u toj kući, i ako je alkohol u toj kući, nećemo kazati ako je televizor u toj kući. Onda melek neće ulaziti. Ali ako je u toj kući Kur'an, Islam, Erbija, onda sigurno da će tu kuću ispuniti meleke i sama dana. Zato, obavezno je tako da prenesimo ono što je zakon od njega u svijetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer ljudi to prije, zato da je postoji na tome. Sigurno da znaju mnogi od njih da znaju da to nije vjera, vjerujem da to je sigurno vam ta'ala. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد Tamo više i to spominje i su huli drugi, kaže da jedan čovjek došao, od došao kod kaže evo knjige, pokazao mu knjigu, kaže ovo je knjiga, u kojoj ona to a to Kasih mobile. Usted casi autotécnica síndic. o u t o t é c n i c a síndic y la ley del stacking spam. E spazio da sole con il Te ore che io distan più che data da da la stima la stima e la masalima e la come dice consigliati. Cosa si vuole fare in China? Cosa non riesco a fare con la ora di studio da vedere che è la prima problema. بقديم الدهر كنتم امه لف نفسي كيف صرتم امما لف نفسي كيف صرتم امما امه Znači, da li imaju da li nešto što je danas, što e, to znači, to je to je je ona, Turci kažu papasti na A u Siriji kažu u Šamu kažu papasti na I sve kada dođeš kaže, pa pogledajte kuranski, ajete, kako opisuju sunce, kako opisuju, kako se zaključuje položaj pećine. Pogledajte se, to je kod nas, ne može nigdje drugo biti. Kad kažu, Jordan stvari, to samo može biti u Jordanu, nigdje drugo. Kaže Turci, Bože sačuva. To pa je kod nas u Turskoj, to je jasno, to se zna, to je kod poznato u istoriju. a onda dođu sirici, pa se raspravljaju sa jednima i sa drugima. Znači, ali to može to točno potvrditi da je to, to, niko. Da jedno djeti nađu lađu, koja je ispravna, da ti da je davnih vremena, kaže ovo je lađa Nuha, ale i sram, to može potvrditi to posto. To može potvrditi to posto da je to lađa Nuha, ale i sram, niko. Nikad to zanima. Jer to je nikad zanima, jer je to tamo, poslanik sallallahu alaihi sallam to nama fino objasnio je to. Jer je sada su vidjeli pregradu kojom su zatvoreni je džuž i međuž. I kada je vidio je izgledala tako i tako, kaže poslanik sa alejhi ve sellem, kaže jeste. svojom nastav kaže da je tako i tako i izgledala da je jeste. Ali nije samo pojava. Mi imamo potrebe ne tražimo. I imamo potrebe da smo obećavali slične stvar. To nas ne znači. To nas znači ne znači. Kako da ima ništa što se može sjetiti kada dođe na što poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ako bi smo popirovali sve što ljudi traže da je na što poslanika sam od sellem, da bi ništa stvari bilo od, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego pet puta možda ostavljeni nego što u možda se غير هداك يا دعوة الإسلام لن أنساك لا لن أميل على Ima, znači, pitanje glasi šta se uči kad se ulazi u groblje? Šta se uči kad se uči u groblje? I što se uči čovjek kada dolazi ispred groblja, doma. Dova, znači, ima koja se to uči, selam se nazove, i ovaj dova koja ima uskarene dole, znači imaju koje kad se ulazi u mezarje, ovaj može se društva dole. Nema konkretno zikova, kada čovjek ulazi u mezane ili zikovi, koji zvuče posjećivanje mezana, toga nema. Nije to sve da. Na nije to kroz Kur'an, ovaj, svi hadisi koji može dobro se shvati, ima otprilike tri ili četiri hadisa, ima dijelu tri predaje od Asaba, kada skupa nam predaja koje govore o učenju Kur'ana, da tamo iz te su ili lažne, ili potpuno slabe mišljane, ili su potpuno slabe, tako da ne mogu biti validan dokaz, to nije tako koliko je i to je pogledan postup. Znači, da li je ispravno da se dan, dan, dan u mezari, da se ide na mezari, da se čiste mezari, tako da je. To je narod uveo. To je narod uveo, znači nije to obavezno. To da se tako čini. Nema smetje da to ljudi učine u bilo koje vrijeme. Ali je pogodno da se nešto uveći, da se mora na taj dan činiti. I onda se taj postupak smatra sunetom i dođu generacije kasnije, koje nisu znale zbog čega je to tako, pa onda su odluke važne, i tako dalje, to je ono, a, kako je a, narod Nuha i sram, jer je počeo obožavati kipove. Tako da, ovaj, tako da a, nije ispravno znači da se određi na određeni dan, a sutra da je taj dan kriva, a sutra da je neki drugi dan ovaj hajt i dobro inšallah. To je kišljenje mezara i uređivanje jedan hajt sela nagrada, a mi znamo da u tih deset dana, tih prvih deset dana, nema dražih djela Allahu Đelšanu koji su učili, Podemos discutir un tema, pero no vamos a poder llegar con una religión islámica de Luis del Cunagel, a la justicia de nuestra personalidad, sallallahu alaihi wa sallam, una y una y una una lista de ocasiones de Sunnat, a poca de Daima, لكن كما نقول في الكتاب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الله في التنزيل ويسمع الله في التنزيل وأشعل نورا يهدى به الحيران وتطوى Paravodice da imao bijelo okruglo lice, nije bio sad i puno tam, tamno put, bio je više više kupao na u boju. Ali ne bijelu boju po našim kriterijima, već u boju po njihovim kriterijima, znači naroda tog podjelja. Rekao sam da sam ti poslanik sallallahu sallam izgledao kao jezoplanički čovjek. Ne, bio je bijel u odnosu na njih. Znači, nije bio toliko tamno put kao što su oni, bio je sve lijep rasta, nije bio puno ni visok, niti je bio ni sad srednjeg rasta. Znači, okruglo je lice imao, a košta mu je bila, ako nije bio na hađi na umri, ako nije bio znači potpuno znači, ošišan, na čelo, onda je gotovo bila do uha, do sredine uha, ponekad bi bila do nekog dijela uha, bliže, i to je se došlo kod muslima u njegovom sabiru, a ponekad bi mu košta udaro da novi kraj posebi sad je udarao po ramenima. Kada bi hodao, to se mi ovako košta udaro po ramenima, kada bi rekao pa Allah, ali sam Znači, to je bila kosa. I u posljednjih godini je imao više od 20 bijelih dlaka, a navodi se predajama da je njegova, da je imao jako izrazito ovaj jake ove potapice, to su bile krupne, krupne potapice, znači imao. Kao znači ona jeli a, muška stisne, znači imao je krupne potapice, ovaj, njegovi krpilosti je predajama njegova stopa, njegova stopa su bila, da su bila ovako ravna, Nije imao ovoga. Ovo se u arapskom jeziku, ova udubina, ovdje zove uhmus. Uhmus, ova udubina. To išao sallallahu sallam nije imao, nego bi cijelim ovako stopalom dodirivao zemlju. Znači nije bilo ove ovdje udubine. Ali bi pored toga pa mogao da brzo ide. Pa sahabi, kada bi se za njim pokitali, bi svoje pamuče, on mogao hodao ovdje na gustici. Jako je brzo mogao hodati. Ali je sada to je sram. Ne znam, to su ako možda neki opisi koji sam se trenutno sjetio, vjerojatno tu ima još mnogo stvari u kojima se gdje zna kaže postanstva i tako dalje. Razmjena da su bila široka vlada, da je bila između da je popunjavala vodi bio prsa, da je bila sa strane kada se gleda da je bila popunjena ovako naprijed. Znači, brojni mi opisi u kojima se govori toga, a ne, radi Allah, ono kaže, nikada nisam to tako, to tako ništa nije ječio, dok neko sam nikad sallallahu, ali je u alihi wa sallam. sila je taj ljudi na neko stila i kalifa ili bilo ovaj sebe. Znači da nešto kuća ko opisu, a možda je neki ljudi što vam pjela kada će vam moguće da se napravi nešto na tijelu. وتكون الأمور الصعاب ويتسع الحال من بعد ما تضيق المذاهب فيها الرحاب تضيق المذاهب فيها الرحاب مع الخسران نهون عليك فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب ولا الاكتئاب ولا الاكتئاب صلى الله عليه اللهم الله على محمد وعلى ال محمد الله عليه الصلاه والسلام دي لو اشتغلت في البوري باشا درسي درسي لا في الصلاه درسي دي لو اشتغلت ona ustana Muhammed Kema Znači, da govori one salavati e, nije da nosi što na Bišem, i da kratkim riječima kaže Bjezu Hvala, bitno je da donese salavata poslanika sallallahu alaihi sallam, sve to smatra, znači, sve to smatra salavatima, sve je učiniti, ovaj nije obaveza čovjek da izgovara uvijek one duže ili duže one salavate, još ima poslije dokaz da ti duže salavate na duže mjesto, kao se Prvo mi kada ovaj, o stvarima zato što prenosimo kaže, slušali smo jednog hatiba koji je rekao da valja namaz, to i to, pa vedemo hadis, evo nas to, ja nas to da se imaju. Ovaj, kažu da se radi, znaš, kad je pohvala, onda uvijek spomenuo. Neku pohvalu, samo da uvijek spomenuo ime, je to muče naša srca, da cijenimo toga čovjeka, da ga poštujemo, da volimo i tako dalje. A kada se spomne nešto što je možda, možda eventualno bi moglo reći od ima na umanji vrijednost, onda tu ne spominju, odnosno ne spominju imena pogledajte braćo, riječ Hafila ibn Hajar, u Sahih Bariju. Kaže, jedne prilike sam, kaže, odlučio da sakupim imena svih ashaba, da od toga je izvršena šarijatska kazna. Svih ashaba, da od toga je izvršena šarijatska kazna. Da samo pokupim imena i da kažem im šarijatska kazna, da bilo zbog toga toga. Kaže, pa da sam, kaže, pa sam odustao da okačim. Odustao sam od toga što sam naumio. Zašto? je zato što je ostala kod muslimana da se pokrije. I da se sakrije, da se ne spominje ovaj imena, tamo bez šta. To da se ne ovaj Pa pa to je vjera, nekaj. Kako bi nama koji je znao da znamo imena svih ashaba, je koji, ako je upravo, to je koji, ako ne morali, tako Kako da ovaj je ostalo, da je od što sam to samo može Hafiz ibn Hajar, to ne može svako. Tako mišljenje to treba prevoditi sve knjige historije, knjige, hadijske knjige, prelancima, prenoćima, se tako da, da se to prevoditi sve knjige tada. Međutim, podumijemo to, to je ustao to knjige, da ne bi znači da se rekao, nije neko ostalo. Zato je, samo putaj taj hadijsko nastava Allah Tarabani navodi se u knjigama, ovaj spominje se često treba, convertir los sueños a los Sebastián de su propietario y de los sueños a Lisa, sana un deleite con la cara y con tu ser. Tanto es tanto que ejemplo le da Jair y yo, a mi hijo, da la otra que se llama solo el Pustamí, solo bajo el sueño de Jesús. إذا عزت يد الخير سخيا وكريما إذا عزت يد الخير سخيا وكريما je ispravno hadis kome poslanik kaže učite svojima Hadis ala Jasin, ili surat Jasin, učite svojima umrlima. Ali ovo nema neka tumači svojim umirućim. Koji vas na umirući na onoj, na onoj Ali da su pa tako je to nekaj veliki bio vreme to shvatio, da se uči umiru učenju. Onome koji je na smrtoj posteli, koji još nije izdahnuo, da mu se uči, jer se navodi jednoj predaj, koji je spomnio Hadis Kućina, sam ona je potpuno slaba, ispadna, da učenje sure Jasin olakšava izlazak duše. Međutim, ta predaja je potpuno slaba i ispravna nije nije za nas njoj, Jer se hadis treba razumjeti ispravno razumijevanje se jeste učite svojim umirućim, onima koji su na smrtnoj postelji, suru Jasin. Tako je ispravno razumijevanje hadisa. No, međutim, pored toga, taj hadis je slab. Pored toga da je hadis slab, ima prekinu 12 preostane, a mi smo opšte ga govorili u kuću naših slaba. الصراط المستقيم لا تحد عنه ولا تتبع شيطان رجيما Na kraj svijeta islamskoga سبحان الله سبحان الله سواكم naganas salatullah selamullah